bella cristana traditio. Ne temas citie pri religio, temas pri arto. Ciel onestias, ciui religioi tra la mondo propodas inspiri sien adeptoen pere de bello, harmonio, cae cortusei simboloi. La cristana religio en occidento produktis valoran cae vastegan kvanton da artajoi, ciui ricegis la culturon ancau de nereligianoi. Ili montrigas en musico, pentro arto, sculpto arto. Tiu tresoro estas necalculebla. Ciu iare, ciam alvenas la tempo de Cristnasco, cristanoi cae necristanoi renovigas sian admiradon de tiui belajoi cae oni havas la impreson che la sento de homezzo cae solidarezzo milde blovas super niai capoi. La mia opinio, unu e la plei bele cristanae artagioi estas la cristnasca cripo. En multe heimoi oni delicate aranjas tradizia in statueto in de la Virgulino Maria Sancta Iosefo la dio infano sur best mangiuio angelo la trimagoi la pastistoi kai celcae bestoi bovino bovido capro schafo en loceto qui usugestas stallon au groton en iui fora landoi oni eble en metas en la cripon locan bestoin exemple kanguruon en Australiae cripoi. En quelcae cripoi oni vidas anca la stelon, quiu gvidis la magoen al tiu loco. La tuta sceno proponas meditadon, silenton, pacion, humilecion, esperon. En la heimo, ili estas foie etai statuetoi el ligno au alia materialo. En publicae locoi, ili povas esti grandai, imponai, cae al logai. En la jaro du en la urbo Alicante, en Hispanoio, oni construis cripon prescau quindec quin metro en longa, quiu estis registrita en la libro de recordoi Guinness. Cai en la urbo San Paolo estas constante expositiata en la Museo de Religia Arto grandega cripo quiu appartenes al milionulo Matarazzo, industriisto migrinta el Italuio en la dudeca iarcento. Anca cittiu estas uno el la plei grande en la mondo. Historiisto e assertas que la cutimo arangi la scenon de la nascidio de la Cristo comencigis iam en la romia tempo. Oni trovis ilin en tiamai tomboi. Sed la vera tradizia cripo comencigis en la decdua iarcento. Gin iniziatis unu el la plei amatae catholicae sanctuloi, Sancta Francisco el Assiso. Licutimis predici cae raconti la nascigion de Jesuo al popolanoi, char plei multei homoi tiu tempe estis nelegi povai, li decidis crei la scenon de la nascic loco por faciligi la raccontaton. Por tio, li devis peti permesson de la tiamai religiae autoritatulloi. La bela tradizio de la cristnascae cripoi firmigis dum iarcentoi per la constanta agado de franciscanae monachoi.